salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama ba'd. Uvažena braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Nastavljamo sa našim redovnim dersom. I dalje govorimo o hadisima koji su smješteni kod mnogih pisaca u poglavlju o imanu, a hadis kojeg ćemo večeras kratko tretirati, a nakon toga prelazimo na e, jedan malo duži hadis. Jeste hadis od Hudejfe radijallahu ta'ala anhu koji kaže rekao je Rasulullah sallallahu alaihi sellem uktubu li men bil islami minan nas. Zapišite mi na jednom mjestu sve one koji su primili islam. فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل pa smo mu napisali i zapisali na jednom mjestu hiljadu i pol ljudi. U drugoj verziji stoji da je taj broj iznosio 500, a u drugoj pak verziji između 6 i 700. Pa smo rekli nehafu wa nahnu elfun wa hamsu mi'e. Rekli smo o Allaho poslaniće, zar da se bojimo, a nas ima hiljadu i pol ljudi? A onda Hudejfe kaže, došlo je bilo vrijeme kada nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iskušao tako da čovjek bi se bojao za sebe dok bi namaz obavljao. E, šta ovaj hadis zapravo znači? Kratko ćemo se samo osvrnuti ovdje. Ovdje prije svega nam govori da e, je veoma važno voditi evidenciju o bitnim i ključnim stvarima. I zato Rasulullah sallallahu traži od muslimana da mu stave na spisak, da mu zapišu broj njegovih sljedbenika. Da bi znao koliki je taj broj, šta može sa njima da uradi, kako da ih organizira i tome, i slično. E, međutim, ovdje, s druge strane, također, vidimo da su ashabi poslanika Muhammeda sallallahu u početku bili pojedinci prije ovoga oni su bili, dakle, ovaj pojedinci, baš onako kao što uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ Sjetite se, kada ste vi bili malobrojni, kada vas je malo bilo, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ Kada ste bili potlačeni i poniženi na zemlji, تَخَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسِ Do te mjere da ste se bojali da vas ljudi ne e, kidnapuju, da vas ne unište, da vas ne iskorijene. pa vam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao sigurnost. Dakle, e, kada su bili pojedinci, onda uzvišeni Allah Žešanov je nakon toga dao da je njihov broj postao mnogo veći. Na Huneinu premjera radi, na Huneinu ih je bilo 12.000 duša sa poslanikom Muhammedom s.a.v. A je bio odmah nakon što je osvojena Mekka. Odmah nakon što je osvojena Mekka. Međutim, tada su ashabi rekli, naravno, ovi koji su to rekli su bili taze u islamu, jer veliki broj te vojske je sačinjavao e, sačinjavao onu populaciju muslimana koji su tek primili islam nakon što je Meka osvojena. Pa su rekli, kada su vidjeli svu tu snagu i moć i, broj, rekli su, do dosad nikada uz poslanika sallallahu alaihi se nije bilo ovoliko ljudi. Zaista je tako. I nećemo biti poraženi, nećemo biti poraženi, ovaj, sigurno. Pa je onda uzvišeni Allah Žešanohu dao iskušenje. Allah Žešanohu je dao iskušenje da je neprijatelj, mladi vojskovođe sa druge strane, napravio takvu zasjedu da je u prvom mahu razbio muslimansku vojsku. Razbio, rastjerao, da je e, bio, e, bilo vladalo u početku totalno rasulo, sve dok nije Rasulullah alaihi salatu sa Abbasom, sa ibn sa ovaj, onim, sa Ebu Bekrom, sa Omerom stao, uzeo ovaj svoju devu za povodac ispred ljudi ovaj, istrčao i govorio ja sam Allahov poslanik, ja sam sin Abdul Muttaliba i tako dalje, na taj način ih je ponovo konsolidovao. Šta, nam ovo poručuje? Ovo nam dakle ovaj poručuje da brojnost nije presudna za osvajanje rezultata i za postizanje velikih ciljeva. Naravno da je broj jako bitan, ali ako u tom broju, u tom mnoštvu, u, u tom kvantitetu, u velikim masama, nema kvaliteta, onda te cifre ništa ne znače. Te cifre ništa ne znače. Ni kod Allaha niti na ovom svijetu. I zato, kada su ashabi ove prilike rekli, nakon što su obavješeni da ima hiljadu i po, Zar da se bojimo sada, jer bilo nas je nekolicina u Mekisa, nas je hiljadu i pol, to je ogromna i snažna vojska. I onda kaže Hudejfe, nakon toga nam je došlo iskušenje i pored tog velikog mnoštva i pored te velike dakle, ovaj, e, cifre, kaže, dok smo obavljali namaz, kaja, ovaj, e, bojali bi se sami za sebe, i za svoju sigurnost i za svoju vjeru. Naravno, ovo govori o periodu kada su došla iskušenja, kada su došli nepravedni vladari, ovaj, kada su odlagali namaz, kada su faktički klanjali namaz e, na samom izlasku njegovog ovaj, vakta i tako, i tako dalje. Tako da su se ashabi bojali, da klanjaju slobodno u svoje vrijeme i tome, tome dakle, ovaj, slično. E, u svemu ovom nam je poruka da je veoma važan kvalitet. Rasulullah alaihi je počeo od kvaliteta. Dakle, kada mu je došla objava, kao što će nam to sada doći, inša Allahu ta'ala, u dugačkom hadisu od Aisha Allahu ta'ala anha, on je bio sam, sam, na zemaljskoj kuli. Možda je bilo još ponegdje, poneki pojedinac, koji je bio na fitri, na čistoj ispravnoj vjeri koja je objavljivana poslanicima, međutim, daleko su ti bili ljudi od poslanika Muhammeda Niti je poslanik za njih znao, dakle sam. I Allah nam mu ređe, kum ustani Muhammeda i mijenjaj ne samo svoju porodicu, ne samo svoju meku, svoj grad, svoj narod, nego mijenjaj cijelo čovječanstvo. I ustao je poslanik Muhammed sallallahu i nije sjeo sve dok nije napravio ogromne rezultate. Ali zapamtimo, braćo moja, nikada se nije dogodilo da cijeli narod, da cijela zajednica krene od jedan put pravim put. To da živiš još koliko Nuh, alaihi salatu wasalam, ne možeš to doživjeti. Nigdje. Jer ako to Allah žele nije dao poslanicima kojima je dolazio Melek Džibril i kojima je dolazila objava, Kur'an, Allahova žele še'nuhu riječ, onda nema šanse da bilo ko drugi u tome uspije. Da na taj način, to je Božja zakonitost. Počinje se od pojedinca, od čovjeka. Jer čovjek je glavni resurs i glavno bogatstvo. To je nematerijalno bogatstvo. I zato je poslanik Sarasem počeo. Prvi čovjek koji je primio islam, mislimo čovjek kao ljudska, na ljudsku vrstu, jeste njegova žena Hadidža radijallahu ta'ala anha. Zatim Alija od djece, a nakon toga Ebu Bekr radijallahu ta'ala anha. Pa je Ebu Bekr počeo od svojih drugova i prijatelja, a to je bila sama elita u neki. Oni koji su bili najmoralniji i najkarakterniji u džahilijetu, oni su primili islam. Prvo, i oni su bili najbolji muslimani. Zato oni koji su najbolji prije islama, oni su najbolji i u islamu. Najbolji prije islama u kojem smislu? Komentarisali smo to. Najboljeg morala, ahlaka, ponašanja, sa najmanje grijeha. Oni kada prime islam, oni samo ovaj svjetlost imana i vjere nadograde na tim čvrstim temeljima koje imaju kod sebe, a to su čvrsti temelji karaktera i ovaj ljudskosti, odnosno, odnosno ovaj dobrih i lijepih, i lijepih osobina. I onda je poslanik sallallahu alejhi od tih pojedinaca napravio najčvršću zajednicu. Kada napravimo e, stabilne i čvrste i izgrađene i kompletne pojedince, onda se nadaj čvrstoj i zajednici. Bez takvih pojedinaca kvalitetnih nema čvrste zajednice. Jer je zajednica napravljena od pojedinaca. I znate onaj hadis Rasulullah s.a.v. Često ga slušate od naših efendija i hođa i od mudarisa. Kada je poslanik alaihi salatu wasalam rekao Teteda'a alaikumul umemu kema teteda'a al akeletu ala qas'atiha. Kaže, navalit će i jedni druge će pozivati narodi da se okupe protiv vas kao što se zvjerke međusobno pozivaju i okupljaju i gomil i ovaj e, sakupe ili e, okupe oko svoje posude ili oko svoje, svojega plijena. E min qilletina jeume idin ja Je, je li, to o Allah zato što će nas biti malo? Rasulullah s.a.v. kaže la, wala, ne. Naprotiv, vas će biti tada puno. Neće faliti brojki, neće faliti cifara. I ljudi, i mnoštva. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ Ali ćete vi biti tada mul, poput onog mula kojeg nanese poplava ili voda. Dakle, puno muslimana, puno ljudstva, puno ljudi, ali ne vrijede. Šta im koristi cifra kada nema kvaliteta među njima, kada nema kvalitetnih i čvrstih ljudi. Ljudi koji imaju, dakle, ovaj, e, izgrađene kod sebe najvrednije osobine, ono što traži, dakle, Kur'an od nas i od e, svih, svih, dakle, ovaj, e, pripadnika, pripadnika čovječanstva. I zaista danas je, i naravno možda i ranije se ovaj hadis sigurno e, poklapao sa stvarnošću muslimana, ali svakako i danas. Možda i nakon nas, ali definitivno. Definitivno. I mi svjedočimo, a i kroz historiju možemo da naučimo i da čitamo da su pojedinci, pojedinci mijenjali čovječanstvo i mijenjali stanje na bolje pojedinci. Vidite poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, mnogobrojni mnogo mnogobrojni reformatori. Sjetimo samo Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala. Šehul Islama Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala. Protiv koga su bili čak i njegovi kolege. Alimi, ulema, imami. Suprostavljali su se njemu. Međutim, gdje su ti koji su živjeli u vrijeme Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala? Nigdje ih nema. Niko ne zna za njih ništa. A Ibn Tejmiju kada spomeneš, srce ti zaigra. I kada čitaš njegov govor, e, vidiš da taj govor nosi svjetlo. Da je taj govor ispunjen istinom. I taj govor ti prijenja za srce. Ne može srce se odlijepi od tog govora. Jer je taj govor prožet istinom i svjetlom i vanom i vjerom i ovaj E, korisnim, korisnim znanjem. On je promijenio, promijenio dakle e, jedno veoma teško i zamrznuto stanje umetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam. To su bila stoljeća zamrznutog stanja kada je malo bilo znanja ili kada se e, znanje u stvari koristilo samo na onaj tradicionalan način kada su muslimani održavali svoju vjeru i svoju, svoje propise onako kao e, kultura, kao tradicija i tako dalje, a nisu ulazili u suštinu da ovaj e, prodru, dakle ovaj, u suštinu i da mijenjaju stanje i da mijenjaju društvo oko, oko sebe na na bolje. I mnogo je takvih, dakle, ovaj reformatori. Zato nikada niko od nas ne smije da podcijeni sebe i svoje mogućnosti. Prije svega moramo da radimo na sebi, da se uvijek izgrađujemo, da uvijek idemo naprijed, da nikada ne se ne zadovoljimo e, sa svojim i da kažem, e šta ja mogu da uradim, šta ja mogu da promijenim. Možeš puno, možeš puno. Možeš sebe da dograđuješ i da ovaj, izgrađuješ i dalje, da usavršavaš, da upotpunjavaš, možeš svoju familiju, onda krug tvoga djelovanja i društva, mijenjaj. Ako bismo svi tako radili, stanje bi se mnogo, dakle, ovaj brzo mijenjalo, mijenjalo na bolje. Tako da se ne shvati da broj nije bitan, naravno da je bitan broj. Ali taj broj ima svoju težinu, ima svoju snagu jedino kada E, je ta skupina i zajednica sačinjena od kvalitetnih, kvalitetnih pojedinaca kao što je to bila zajednica, zajednica e, poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu, sallallahu Zato u tom smislu da spomenem samo još e, izreku Alija radijallahu ta'ala anhu. Vi znate da je Alija jedan od ashaba kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam, o kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio puno u pozitivnom smislu i da je jedan od najhrabrijih ashaba i desna ruka Rasulullah sallallahu ali u njegovom periodu je bilo puno smutnji, puno iskušenja i neki bogami borbe između muslimana i tako dalje. E, I onda su došli ljudi pa su rekli šta je ovo, šta se ovo događa kada je bio Ebu Bekr, nije bilo problema, sve cvetalo, sve išlo naprijed i tako dalje. Omer kada je bio također, također bilo idealno stanje. Bili su muslimani sređeni na spolješnjeg neprijatelja, unutra je bilo konsolidovano stanje čvrsto, onda je on rekao, kada, je Omer bi, kada su Ebu i Omer bili halifa, ja sam im bio, e, ja sam i slični meni su sačinjavali društvo i zajednicu. A kaže, kada sam ja postao halifa, ti si i oni koji su poput tebe ovaj, temeli moje zajednice i zato nema nema ovaj uspjeha i nema, i nema napretka. Nema uspjeha i nema napretka. Drugim riječima, nije problem do mene, nego je problem do vas koji ste ovaj, eh, <clears throat> se udalili od znanja, udalili se od ashaba Habara sallallahu alaihi sallam, od učenih ljudi i počeli da slijedite novo komponovane novopečene ovaj, muslimane, tako da kažem, koji nisu se družili sa Rasulullahom s.a.v. koji su daleko bili vjere, kao što je Abdullah ibn Sebe i ostali koji su podigli sve one pobune protiv Osmana radijallahu ta'ala anhu, radi radijallahu ta'ala anhu i ostali ashaba poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. E, hadis je hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha, izuzetan hadis, on je malo podrži, ali inša Allahu ta'ala nećemo se e, puno zadržavati, samo ćemo uzeti ono što je E, najupečetljivije kao poruka za nas. <clears throat> E, ovaj hadis je Imam Buharija spomenuo u poglavlju Kejfe kane bedul vahji ila Rasulillahi Kako je bio početak objave poslaniku Muhammedu sallallahu, Ovaj hadis je Imam Buharija spomenuo nekoliko mjesta u svojoj knjizi. Ali ga je spomenuo u prvom poglavlju. Jer prvo njegovo poglavlje jeste Kitabul Vahij, Poglavlje o objavi. Poglavlje o objavi. Zatim, kitabul ilm, poglavlje o, o znanju, onda kitabul iman poglavlje o vjerovanju i tako, i tako dalje. E, time nam imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, šalje važnost objave. I to da ljudi ne mogu da budu neovisni od objave i od Allahovog subhanahu wa ta'ala Allahovog Jer vi vidite, primjer, danas, danas ljudi imaju nikada Mm, nikada nisu imali više znanja i informacija nego sada. Nego sada. I nikada nije bila razvijenija nauka nego sada. Međutim, nikada možda nije imalo više nereda i fesada nego sada. Zbog čega? Zbog toga što su se ljudi oslonili, zbog toga što su se ljudi oslonili samo na svoje znanje i na svoje dostignuća, a ovaj, e, ostavili su onu svoju duhovnu stranu, ostavili su objavu, ostavili su božanske, nebeske smjernice bez kojih čovjek ne može da funkcionira. I pored toga što ljudi imaju i korisnoga znanja danas, vrlo korisnoga znanje, međutim, e, ne postupaju po tom korisnom znanju, go vrlo često ovaj, rade shodno e, štetnom znanju i ono, onom znanju koje, donosi izuzetno negativne posljedice, posljedice za, e, za ljude. Aisha radijallahu ta'ala anha, naša majka, kaže prvo što je počela poslaniku sallallahu alejhi ve da dolazi objava, ona je bila u vidu snova, lijepih, iskrenih i istinitih snova. E, kaže kada bi nešto usnio, to bi se ostvarilo tako jasno isto kao kada je e, kada e, ovaj svjetlost zore obasja obasja ovaj zemlju. Zatim, nakon toga kaže, zavolio je poslanik sallallahu alaihi wasallam samoću. Ili omiljena mu je samoća. Naravno, samoća mu je omiljena od strane koga? Od strane uzvišenog Allaha subhanahu I osamljivao se u pećini Hira i tu se posvećivao ibadetu uzvišenom Allahu, Allahu Đelešanhu. Posvećivao se, dakle, ovaj ibadet. Ovdje je upotrebna riječ tahannath. Riječ tahannath dolazi od riječi hanath, što znači grijeh. E, kako sad posvetiti, se ibadetu? E, ovo značenje izraženo kroz riječ hanet što znači grije. Zato što čovjek posvećivanjem ibadeta, ibadetu i osamljivanjem od ljudi, izoliranjem od ljudi, u stvari želi time da se oslobodi, da se oslobodi grijeha da se uzvišenom Allahu Žešanuhu približi. E, po nekoliko dana prije nego da dođe kod svoje porodice. I kaže, on bi se obskrbio za, to, e, za taj svoj boravak i etikav. Zatim bi se vraćao kod svoje žene Hadidže i opet bi se obskrbio za, za novo osamljivanje, za novi etikav. Sve dok mu nije došla istina, jedne prilike dok je bio u pećini Hira, došao mu je melek koji je prekinuo tu samoću. Melek koga Resulullah s.a.v. nije očekivao. Nije ništa znao o njemu. Ovo je bio veliki događaj za poslanika s.a.v. I sa jedne strane uznemirujući prizor. Poslanik ali salatu salam je osjetio izuzetan strah. E, posebno kada znamo da je e, ove prilike ili e, prilike koja je došla odmah nakon e, ovog događaja, poslanik sallallahu se nam vidio Džibrila u liku u kojem ga je uzvišen Allah subhanahu stvorio, a Melik Džibril kako ga uzvišen Allah subhanahu kaže Allamehu šedidul kuvad, podučava ga onaj koji je snažan i moćni, Melik Džibril, e, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na njemu je bilo 600 krila i on je svojom veličinom zauzeo prostor između nebesa, između nebesa i zemlje. I rekao mi je, iqara, uči ili čitaj. Reka, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma ana qari'in Ja ne znam da čitam. Ovdje učenjaci kažu: "Ma ana qari'in da je on govorio ja ne znam da čitam e, i, ovaj, e, pitao ovaj e, Džibrila ne znam čitati, kako da čitam i tako dalje. Kaže, fe ahadani fe pa me je uzeo i stisnuo me je Stisnuo me je toliko jako da sam osjetio izuzetan bol i napor. Sumar Zatim me je pustio i rekao, mi je, i rekao mu je, uči. Rekao, ja ne znam da učim, on me je uzeo ili e, uzeo je poslanika sa selam i ponovo ga stisnuo drugi put do te mjere da je osjetio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao kada bi te neki, ne, ne, neki, neko snažno biće, znate kada, te stegne prema će duša da ti izađe, Ovaj, zatim me opet pustio i rekao mi uči, rekao ne znam da učim, onda me uzeo treći put, isto me stegnuo, a nakon toga me je pustio i rekao mi je uči u ime gospodara tvoga koji stvara, stvara insana od e, ugruška ili od kapljice, uči i čitaj, tvoj gospodar je najplemenitiji, sve dok nije uzvišeni Allah završio sa objavljivanjem ili dok nije citirao zadnji ajet koji je objavljao ove prilike, a to jeste podučava insana onome što ne zna. Zatim poslani sallallahu, zamisli taj moment. Na brdu Hira, to je daleko, dakle, od e, Harama, izuzetno visoka planina, neki su možda hađije bili, obilazili, iako posjećivanje te planine nije propisano. Tu su muslimani također danas zbog svog slabog ovaj, znanja i zbog svoje tanke i kratke vjere, oni odu gore pa klanjaju, pa se posjećuju i tako dalje, pa klanjaju po onim kamenjima i tako dalje, stijenama, zabijaju se onda bi se zabio na sallallahu alaihi to nije propisano, to nije propisano, dakle, ali ako bi neko otišao samo onako da vidi gdje je ta pećina, nema smenja, ali e, uglavnom ljudi ne znaju se oni tu klanjaju pa, pa dva, pa četiri, pa šest, pa osam i tako dalje, pa se guraju, pa može neko da padne, ne daj Bože tako dalje. A, međutim, poslanik sallallahu alaihi se vratio žureći, kaže, njegova, njegovo srce je drhtelo od straha, ušao je kod Hadidže dok je stigao, zamislite taj prizor. I rekao je, pokrijte me, pokrijte me, pa su ga pokrili sve dok nije otišao malo taj strah od njega, dok se nije smirio. I onda je rekao Hadidži i ispričao je sve što se dogodilo, a u drugoj verziji stoji, Hadidža, šta je meni? Šta mi se događa? Kaže, pobojao sam se za samoga sebe, ne znam šta je ovo. A onda mu je Hadidža rekla, kella, ne. Ne, nikako, nemoj da se bojiš za sebe. Nemoj da se plašiš, tebi se ne može dogoditi ništa loše. A u drugoj verziji mu je rekla, epši, raduj se Muhammede. Subhanallah. Je ovo Hadidža ima neke informacije, imala objavu? Ne. Ovo je pametna žena, zrela žena, ona je e, ovo zaključila na osnovu iskustva i na osnovu svoje mudrosti. A pazite kako je ispravno razonovala. Znala je dobro Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi da je to bio najbolji čovjek u Mekki Sa najboljim vrlinama, sa najboljim, najboljim ahlakom i moralom. Zato je ahlak i moral, braća, karakter, mnogo bitna stvar. Vidite poslanika sallallahu alaihi e, prvo što mu je istakla Hadidža jesu njegove karakterne osobine. Zbog tih karakternih osobina, kaže ona, nemoguće je da te Allah ženom ponizi. Nemoguće je da ti se dogodi nešto loše. Jer ti, tebe neće Allah nikad poniziti. Nikada tebe Allah ženom neće poniziti. Zašto? Zato što ti uspostavljaš odbinske veze. Održavaš odbinske veze. To je izuzetna osobina, jer je rodbinska veza nazvana u arapskom jeziku od rahmetom, od riječi rahmet, što znači milost. I rodbinska veza je rekla, kako to Resulullah prenosi u hadisima, e, hvalila se, dičila se pred Allahom Đelešanuhu što ju je on nazvao na osnovu njegovog jednog lijepog imena, to jest Rahmetun. Rahimun je ovaj, e, rodbinska veza, a Rahmetun milost. Dakle, isti dakle, ovaj korijen. Zato održavanje rodbinskih veza, vraćaš i sestre, veoma važna stvar. Odeš, poselamiš svoju rodbinu. Samo ih poselamiš. Jeste li dobro? Obradujte me da ste dobro. Hoću da čujem lijepe vijesti o tebi i o vama. Samo toliko i ne opterećujem Vjerujte, ta lijepa riječ, ona daje snagu, ona, ona ovaj, učvršćuje dakle, ovaj, e, veze, veze E, sa e, između, između članova, članova ovaj, rodbine i nikako ne smijemo dozvoliti i prihvatiti, i prihvatiti ono što nam donosi ova materialistička civilizacija, to jeste da svako brine o svom interesu i da ga ne zanima šta mu radi rodbina, šta mu, a kamoli da ga zanima šta mu radi komšija ili neki poznanik ovaj, koji mu ništa rodbinski nije. To nije naša vrijednost. To ne smijemo da prihvatimo. Ali što kada se god udaljujemo od islama i od vjere i od propisa, nekako nam se nameću, nameću ta pravila, ta pravila hladnih odnosa u društvu. To nam ne treba. Mi muslimani tako ne funkcioniramo. I mi treba druge da ispravljamo i nema sumnje da je ovaj način obhođenja i odnosa između ljudi mnogo bolji nego svako gleda svoje posone, zanima me primjer, neko tamo umide na sred puta, nikoga ne gleda i tako to. To nije e, Allahova vjera koju je on objavio i to nijesu e, osobine i vrijednosti koje mi trebamo da e, živimo i prakticiramo. Druga osobina koja je bila mnogo važna Hadidži da donese ovakav za jesek o i govoriš istinu. Ti nikada ne lažeš. Nikada slagao nisi. I to njegovi najveći neprijatelji, Ebu Lehab, Ebu kada je okupio svoju rodbinu pa im je rekao, ako bi vam sad rekao da iza ovoga brda se nalazi vojska koja želi da vas napadne, da li biste mi vjerovali, kaže, sto posto. Svi bismo ti vjerovali u tu informaciju, jer ti nikada slagao nisi. Mađa rabna alejke kediba. Nikad nismo doživjeli da slažeš. Šta god da nam rekneš, mi ti vjerujemo. Pazite, to je Muhammed sallallahu Ali, braćo moja, i sestre, ova osobina nije bila prisutna samo kod Muhameda nego je bila prisutna u mekanskom društvu i kod Arapa općenito. Istinoljubivost i iskrenost i istinitost. Šta kaže Ebu Sufjan? Doći će nam neki taj hadis, inša Allahu ta'ala. Kada ga je Hirakl pitao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sufjan tada nije bio musliman. Ali i bio je najveći neprijatelj Rasulullah sallallahu Dvije odlučujuće bitke, a to jeste na Uhudu i Hendeku je predvodio protiv muslimana poslanika Muhammeda sallallahu I pita ga, pita ga o Muhammedu, on izgovara sve što, kako jeste. Kako jeste. I kaže, znate zašto nije mogao da Mi Nisam mogao da zamislim, da reknem nešto što nije i da mi se pročuje da lažem. Ja rabi. Jer to je najveći vid sramote da čovjek slaže. Dakle, nema laže, braće moja i cine sestre, ni prema neprijateljima. Nema laže ni prema neprijateljima. I nema nepravde ni prema neprijateljima. A mi prema ako nam se neko zamjeri, drve i kamenje na njega. I što jeste i što nije, ne? To nije muslimanski. To nije i to nije islamski. Istinitost i iskrenost, veoma važna stvar. وَتَحْمِلُ kel I ti pomažeš onoga koji je nesposoban, kome je pomoć potrebna. Pomažeš mu. Onaj ko ne može neovisno da funkcionira, pomažeš. To je velika stvar. O teksibul ma'adum. I siromaha pomažeš, daješ mu ovaj, daješ mu e, imetka, da opstane, da, da, preživi i tako dalje. ovdje je ma, siroma nazvan ma'dum, što znači onaj koji ne postoji. Onaj koji je Eh, za koji je zalijepljen za zemlju, nema ništa maltene ne, dakle ništa nema, samo zemlja koja se nalazi pod njim, dakle ovaj, tako je nazvan siroma jer je on nemoćan da funkcionira i tako dalje. O bojiv. I pomažeš i e, gostoprimstvo izražavaš gostima. To je, to je osobina kod Arapa koju su oni naslijedili od Ibrahima, alaihi salatu ova osobina osnovao je i zasnovao je i proširio je Ibrahim alaihi salatu alaihi salam, a Arapi su od Ibrahima. I mi koji imamo ovo svojstvo, to nam nije došlo od nikud, to nam je došlo od Islama. Od Ibrahima, a onda od Muhameda sallallahu, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi sallam. I niko nije dao ljepše i veće primjere, kada je u pitanju gostoprinstva od Arapa. Dođe mu gost, on zakole jednu devu. Dođe mu drugi gost, sutra dan, on kolje novu devu, da mu bude svježe meso za gosta. Ili tom istom gostu drugog dana kolje novu devu, koliko god dana sjedi on mu kolje novu i novu devu. To su Arapi. To su, dakle, ovaj, e, Arapi. I zato vrlo često se proširi informacija i vijesti, čuje se, ili konstantacija se donese da su Arabi bili najgori ljudi tada na zemaljskoj kugli, pa je Allah, poslanik od njih, napravio najbolje ljude. Nije tačno. Znači, bili najbolji tada na zemaljskoj kugli. Najbolje osnove su imali. Zato im je Allah poslao Kur'an. Jer od tog kvaliteta je Resulullah napravio poslije još bolje, još bolje ljude. Još bolje ljude. E, gledajte kakve su, kakvi su bili postulati kod, dakle, ovaj, i karakterne osobine kod tadašnje zajednice koju je poslao Muhammed sallallahu i pomažeš u teškim situacijama, u teškim nepredvidivim situacijama pomažeš muslimanima. I ti sa takvim osobinama ne možeš da propadneš. I zato, brate moji, cijene sestro, samo dobro čini. I ne, boj se. Ne boj se da će te Allah ostaviti bez podrške. Onaj ko čini dobra djelo. Onaj ko čini dobra djela i gradi dobar odnos prema Allahu i prema stvorenjima, prema ljudima i prema nerazumnim stvorenjima, prema životinjama i tako dalje, oni koji su čisti i srca, daleko od zavisti, od mržnje i tako dalje, ti neka se nadaju velikome hajru. I na dunjaluku, i na dunjaluku, i na ahiratu. Zatim, kaže, Hadidža je otišla kod Varakate ibn Neufela, kod ovaj e, svoga Amidžića, kod jednog starog čovjeka, starog mudraca e, i to je bio Amidžić Hadidže radijallahu ta'ala anha. To je bio čovjek koji je prihvatio u tom pred poslaničkom periodu prihvatio je vjeru Isa alaihi salatu wasalam. I kako se ovdje kaže kršćanstvo. Međutim, to nije ono kršćanstvo izvitoperano, E, koje ima širke imnog božstva, Ne, nego je ovo čista ova vjera i on je otišao sa Amrom ibn otišli su u Šam, jer Amr ibn e, je bio od e, pojedinaca koji su bili na čistoj fitri, na ispravnoj vjeri. I oni su se čudili primjera radi Kurešijama kada bi klali i prinosili žrtve u ime E, svojih božanstava i u nečije drugo ime, a ne u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi govorio Amr ibn Zaid, kaže, ovca koju Allah Žešanu stvara, niste vi stvorili, zatim joj ispušta kišu sa nebesa, niste vi ti koji ispuštate kišu sa nebesa, zatim na osnovu te kiše dade da ovaj niče e, hrana za tu ovcu koja jede i na osnovu te hrane opstaje, Niste vi stvorili tu hranu za nju. I kaže, nakon toga, vi je konete u nečije drugo ime, ne u ime Allah, jeste vi normalni. Vi nemate ni, ni, malo razuma. Ni malo nemate, dakle, ovaj razuma. I on je otišao zajedno sa Verakatom i Neufir, otišao i u Šam. Tamo je naravno bilo, ovaj, e, bili su ovaj, kršćani tada e, u tom području i E, on je također, oni su sreli, nisu one konvencionalne kršćane koji su kasnije prihvatili one novotarije, trojstvo i slično, nego su našli pobožnjake koji su koji su ovaj ibn Amr, stvar nije Amr nego ibn e, koji su ovaj bili na vjeri Ibrahim, ovaj e, Isa alejhi salatu salatu i pazite to je bio čovjek koji je ovaj, eh, oslijepio, eh, oslijepio tada eh, i pisao je, kaže, o na hebrejskom jeziku je pisao, pisao, dakle, tu knjigu ili objavu koja je bila prije Kur'ana, to jeste Inđil, a u drugoj verziji kažu da je pisao na arapskom jeziku tu knjigu, pa mu je rekla Hadidža, o sine moga Amiđe, poslušaj tvoga bratića i onda naravno ovaj, e, sad ćemo prenijeti šta, šta, kako je tekao dijalog između njega i Rasulullah Međutim, ovdje da samo spomenemo jednu stvar, a to je da je e, ovdje, pazite, on je, kaže, pisao Inđil, pisao je objavu. Ovdje islamski učenjaci izlače jednu veoma korisnu fajdu. A to jeste da prijašnje objave Allah Žešanhu nije dao e, nije dao specifičnost da budu učene, da budu ovaj, e, pamćen na pamet, da budu pamćen na pamet. Da mu kaže, kana jektubu, pisao je tu knjigu, prepisivao i tako dalje. Nije je znao na pamet. Što nas, nam ukazuje da je Kur'an Allahova zadnja objava objava Muhamedu sallallahu alaihi objava Muhameda sallallahu i objava umeta Muhamedovog, dakle, specifična objava i specifična knjiga kada je u pitanju učenje, učenje na pamet. I zaista, to je privilegija koju je Allah šano dao našem, našem umetu. I zamisli, koja je sreća i koja je e, vrijednost da naučiš nešto i da urežeš dio objave u svoje, u svoje srce. Jer je Allah Žešanohu ne samo da je to učinio, e, da, da to bude posebno i specifično za ovu knjigu, nego je naprotiv, nego je također olakšao njeno učenje. Vada kad Jesar na Koran ili dikri, mi smo olakšali učenje Korana e, i e, na pamet i radi opomene, pa imali oni, oni koji će uzeti dakle, i primiti, i primiti Zato primjer radi posticaj svima, svima nama, da što više čitamo Kur'an i da što više učimo Kur'ana na pamet. Da svako od nas, bez obzira šta god da radi, iako ovaj, nisi u medresi, iako nisi na islamskom fakultetu i tako dalje, imaj svoga hođu, svoga efendiju, svoga imama, svoga hafze, svoga muhafila, a ima ih, hvala danas dosta, pred kojim ćeš heftišno imati termin da učiš Kur'an, da ispravno učiš Kur'an, čitanje i da ponešto se preslušaš. Svake hefte, minimalno jedan termin Minimalno jedan termin. Da ne budemo od onih koji su nezahvalni na ovo Allahošanu blagodat koju nam je on, koju nam je on dao. Poslušaj svoga bratića, o Veraka, o uh, Amidžiću moj, فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى kaže o sine moga brate šta se to događa s tobom šta si to vidio pa moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao šta je vidio šta mu se dogodilo A onda Varah ibn Naufel, pazite šta znači učen čovjek. Učen i iskusan čovjek, stari čovjek. Zato je jako bitno da se čovjek savjetuje sa učenim ljudima i sa starim, iskusnim ljudima. Pametni ljudi i dok su, dok su ovaj, e, oni, nikada ne poduzimaju ovaj, bitne i važne korake dok se ne savjetuju sa učenim i sa iskusnim, dakle, ovaj, ljudima. Pazite, ovaj e, Varaka ibn Naufel, Rasulullah zbunjen, a Varaka Naufel ni malo nije bio zbunjen. Nego mu odmah kaže, Hada namus alladhi nazzala, Allahu Musa. Ovo je namus, vlasnik tajne, odnosno Džibril, jer namus kažu da je to ime Džibrila na, tom hebrejskom jeziku ili na ovaj, e, jeziku prijašnje objave, to je Džibril koga je uzvišeni Allah slao Musa alejhi salatu vesselam. Zašto je spomenuo Musa, a nije Isa? u drugim verzijama stoji da, ga, je spomenuo i Isa alaihi salatu, alaihi salatu wasalam. I onda on kaže, ja lejteni fiha džada'a. Kamo sreće da budem mlad. E, lejteni je kunu hajjen id qavmuk. Kamo sreće kad bih mogao da budem mlad kada, te kada budeš ti pozivao, kada bude e, se zahuktala tvoja e, poslanica, i tvoj poziv. Kaže, volio bih da budem mlad, najjače snage i moći, kaže da te pomognem. Da te pomognem. Ovo je naravno i šaret kakav trebamo da imamo entuzijazam. Čovjek slijep, star, 80 godina primakao se smrti, nije prošlo puno vakta, on je nakon ovog susreta i preselio. Ali kaže, volio bih, kad bi bio najjači mladić, da budem uz tebe, Allaho poslaniće da te pomogne, da ti budem pod tvojom naredbom, da ti budem u tvom hizmetu, da ti budem na usluzi, da budem na usluzi istini. Veoma je važno to da, da, budemo, braćo moje draga, upotrijebljeni u službi Allahu šanom vjera. Jedna od dova poslanika sa ili jedan od hadisa u kojem Resulullah spominje zanimljivu formulaciju, možemo je koristiti u dovi gospodaru, upotrijebi me u službi tvoje vjere, upotrijebi me u službi tvoje vjere, da doprinesemo nešto. E, kada te bude tvoj, e, ja kad bi, e, volio bih kamo sreće da budem živ kada te tvoj narod bude protjerivao, evo ovdje se poslanik sallallahu alaihi ovaj, uznemirio i rekao, a wa zar će oni protjerivati? Šta je ovo? Zar je moguće da im ja donesem istinu? Da im donosim objavu od uzvišenog Allaha Đerašanovu i da me protjeruju, da me proganjaju i tako dalje? Zar se neće obradovati? Zar neće objeruške istinu prihvatiti? To je naravno logično. Da kada, dođe istina do nekoga treba da je objeručke i otvorenoga srca i ruku prihvati. Jer, jer istina je Istina je vrijednost, istina je pobjeda, istina je uspje, istina je najveće blago. Međutim, od čega zavisi prihvatanje i odbijanje istine? Od stanje našeg srca, vraćamo moja i sestre. Onaj čije srce bude ovaj, e, toliko čisto da ovaj, e, dovoljno čisto prihvatit će, prihvatit istinu. A nečija srca ne mogu da primete istinu zbog stanja u kojem se, u kojem se dakle nalaze. Kaže Naam da svakako ni jedan čovjek nije došao sa objavom ili sa nečim sličnim ili sa ovom zadaćom i poslanicom i pozivom kao što si ti a da nije imao velike neprijatelje. I kaže, ako doživim te tvoje dane, ja ću te zaista snažno pomoći. Ja ću te zaista snažno pomoći. Kaže, nije prošlo puno vremena, Orafa ibn Naufel je preselio na Ahiret, a kaže, objava se malo zaustavila. I prestala je da dolazi poslaniku Muhammedu sallallahu Spominje se, dakle, Varham e, Naufel je bio na ispravnoj vjeri, na, čistoj vjeri, to jeste na vjeri islamu. Inša Allah, on je preselio na ahiret kao musliman. Bibni I govore neke predaje da je on, e, da je on u stvari postao sedmenik Muhammeda i ove riječi ukazuju na to. Hvala Allahu Žešanu. Kako ga je Allah Žešanu pomogao. Zamislite, Zaid ibn Amr on, nisu se zadovoljili, nisu rekli, e, to je boga mi to, 300 i nešto kipova oko Kjabe, mi ne možemo da promijenimo stanje, nije vlast u našim rukama, nemamo moć, nemamo izvršnu vlast, tako dalje, to je takvo, šta ćeš, to je takvo stanje, šta ćeš, ne može se ništa, tako ne. U šam, hiljadu pješke, pješke, za istinu, naravno. I onaj ko god uloži na, želi istinu i ulaže napor na tom putu, Allah takve neće ostaviti. Takve neće ostaviti. I tako je kada, kada su u pitanju svi ciljevi e, e, na ovom svijetu, vrijedni, vrijedni dakle ovaj ciljevi, Poslanik sallallahu alejhi wasallam se je rastužio kada mu je prestala dakle prestala dolaziti dolaziti objava. Naravno ovdje vidimo e, na samom početku da je Aisha radijallahu ta'ala anha spomenula spomenula E, poče, vjesnike objave ili snove koji su dolazili poslaniku sallallahu alaihi wasallam, snovi Allahovi poslanika su istina. Snovi Allahovi poslanika su istina. E, također snovi i, ovaj objava, i zato znate onaj najpoznatiju objavu koja je došla preko sna jeste to da je Ibrahimu alaihi salatu u snu narađeno sina Ismaila. E, ali i s snovi koji dolaze vjernicima, koji dolaze vjernicima, također su dio objave, 60, 46. dio objave, kako se to e, prenosi i spominje u hadisima poslanika, sallallahu alaihi Lijepi snovi su od i oni su neka vrsta objave, neki bešarat. Lijepi snovi su od Allaha, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A ružni snovi, ovaj, pomiješani snovi, e, pobrkani snovi, nejasni snovi, tako dalje, to su od šeitana. To su snovi od šeitana. To su snovi od šeitana. E, I zato e, još jedan sunet koji je veoma važan kada je u pitanju, kada su u pitanju snovi jeste da svaki san, lijepi san, u stvari svaki san čovjek treba da protumači pozitivno. Svaki san čovjek treba da protumači pozitivno, da kaže gospodaru moj, molim te za od ovoga sna, a utječem ti se od zla ovog sna od ovog I na Allaha Đelešanuhu se osloni i nema da se sikira, da će mu se nešto loše dogoditi. Lijepi san također se priča prijateljima, dobrim ljudima, onima koji će se obradovati, a ružan san se ne priča nikom. Ružan san se ne priča nikom. Ružan san se ne priča nikom, nego proučiš ovu dobu koju je poslanik sve nam učio i osloniš se na Allah Đelešanuhu i ovaj, ne osvrćeš se, ne osvrćeš se na to. I također, e, san E, se ostvaruje onako kako ga čovjek protumači. Šta to znači? San će biti onakav ili e, dogodit se čovjeku onako kako protumači svoj san. Onaj ko protumači optimistično i lijepo svoj san, on na taj način u tom smjeru usmjeri sebe i svoju dušu i svoje tijelo i svoje ponašanje i svoje kretanje. I to mu tako i bude a onaj koji kaže, a ovo je katastrofa, sanjao sam musibet, desi, desit će mi se ovaj veliki problem, ovo je nešto strašno. I on sebe usmjeri u tom pravcu i ono mu bude baš tako. On je sam sebe poveo tamo. I tako mu dakle, ovaj, zato je jako važno i bitno pozitivno. I inače je ovo vjera koja je bazirana na pozitivizmu i na optimizmu, vraća moja. Negativna priča, ovaj, eh, ona samo ovaj usporava Eh, i eh, veže čovjeka da ne ide, da ne ide dakle, ovaj, naprijed, da ne ide, da ne ide naprijed. Eh, međutim, također može se dogoditi objava ili nadahnuće <clears throat> i ljudima dok su u, u javi i dok, ne spavaju. Dok ne spavaju. Jer uzvišnji Allah subhanahu kaže uhejna ila umike ma Kada smo objavili tvojoj e, majki ili majci ono što se objavljuje, to jeste majki, e, majki Musa ali salatu, salatu Dakle, e, to je, ovaj bljesak istine, to je uputa koju Allah ti daje da vidiš i da nešto, e, da, spoznaš, dakle, da spoznaš istinu, da spoznaš ovaj, istinu. I to je ono što Allah otvara, otvara, dakle, ovaj, e, svojim robovima e, kojima, to on, subhanahu wa ta'ala, dakle, ovaj, želi. Dobro, Ajša ovo priča, Ajša ovo priča, a Ajša tada nije bila ni rođena. Kako može da Ajša prenosi ovaj događaj? Ona nije bila ni rođena kada je počela objava poslaniku Muhammedu sallallahu Učenjaci kažu, to je ona čula ili direktno od poslanika, Muhammeda s.a.v. kasnije, ili je to čula od nekih shaba koji su živjeli u tom vaktu, koji su bili punoljetni i tako dalje. Možda od svoga oca i tako dalje. E, I naravno, ovaj, e, ako ashab izostavi prenosioca od koga je čuo informaciju, onda to nema smetnje. A ako bi neki drugi prenosioca hadisa izostavio nekog ovaj prenosioca između sebe i tamo neko treće dakle ovaj osobe onda taj hadis, ta vijest ne bi bila vjerodostojna. Zašto? Zato što taj izostavljeni može da bude i, e, ispravan, istinit, a može da bude i da je, ne daj Bože, ovaj lažovi da je nešto rekao, ovaj neizbravan. Međutim, kada su ashabi u pitanju, ta mogućnost da neko od njih slaže ne postoji jer im je Allah šanu sa nebesa posvjedočio pa da su oni kulluhu svi su povjerljivi. Svi su povjerljivi, oni ne mogu da reknu nešto što je neistina i nešto što je ovaj neispravno. Ovo što poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve se je osamljivao, eh, kažu osamljivao se zbog tri ibadeta i cilja da bi se osamio s uzvišnim Allahom, to je jedan cilj, drugi cilj jeste da se posveti ibadetu i treći cilj kažu da da ovaj gleda na Kjabu, da gleda na Kjabu jer se Kjaba tada vidjela sa brda, sa brda Hira. Dobro, kakvo je ovo osamljivanje? tada? Nije, nije imao šarijat, nije imao vjeru, objavu. E, kakvo je to bilo ovaj e, osamljivanje i kakav je to bio ibadet? Kakav je to bio ibadet? E, neki učenjaci kažu da je taj ibadet osamljivanja koristio njegov djed Abdul Muttalib i to je bila osobina koju koje je to društvo dakle, cijenilo. Međutim, ovdje je e, se radi o ibadetu koji je bio na tragu vjere Ibrahima alaihi selam jer uzvišen je Allah Žešanu naredio poslaniku Muhammedu sallam da slijedi vjeru Ibrahima alaihi selam i njegov dakle ovaj šerijet i zato primjer radima ima puno propisa kao što znate u našem šerijetu kasnije koji se e, naslanjaju na praksu Ibrahima kao što su hađ, kao što je tavaf, i kao što su mnogobrojni drugi dakle ovaj e, propisi. Zatim e, također e, ono što je veoma važno ovdje jeste da je u ovim, ovaj stisak koji se ponovio tri puta poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam on ima svoju poruku. Poruka je Muhammed spremi se, Ovaj put nije jednostavan. On ima i poteškoća. Naravno, on je najbolji put. On je put na, kojem se njegovi putnici najbolje osjećaju i pripadnici i sljedbenici. Ali on ima i poteškoća. Moraš da budeš spreman, jer mi ti šaljemo težak govor. Govor zbog kojeg će te ljudi možda ovaj, proganjati, neće možda svi prihvatiti i tako dalje i tako dalje. Moraš da budeš snažan i ja pripremi se. I zato ga je stezao stezao Melek Džibril ovaj, e, nekoliko puta da ga prekali. Da ga prekali. Tako komentarišu islamski učenjaci e, ovaj stisak kojeg je imao, e, kojeg je doživio Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi od meleka, od meleka E, Meleka Džibrila. Zatim također da ga iskuša, da ga iskuša, da vidimo da li si ti zaista, da li si ti zaista spreman za ovaj veliki emanet za koji te uzvišeni Allah Žešanu mu priprema, a naravno za velike stvari su svakako ovaj, potrebni, potrebni najčvršći, naj, najstabilniji, ovaj, e, ljudi. Naravno ovdje je e, uzvišeni Allah subhanahu ta'ala objavio pet ajeta u kojima spominje, spominje E, ciljeve zbog kojih je objavljen Kur'an ili cijelu tematiku Kur'ana spominje, a to jeste tauhid, Allahu šanu jednoća, uči u ime tvoga gospodara, a gospodar je onaj koji stvara, koji je jedinstveno u upravljanju i vladanju, e, to je tevhid. Zatim također ovaj, e, naredna tematika koju Kur'an tretira jesu propisi, propisi stvaranja i propisi znanja i tako dalje i naravno vijesti, informacije, priče, ahbar, a to jeste podučit ćete onome što ti ne znaš, podučit ćemo te i o priješnjim narodima i o e, sudnjem danu i o mnogim drugim dakle stvarima o kojima ti nisi, o kojima ti nisi dakle imao, e, imao informacije. <clears throat> E, zatim, također ovdje se spominje, braćo moja, da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam ovaj, e, imao jedan, jedan, e, period, nemiran period nakon, ove objave, početka objave, Melek Džibril mu više nije dolazio, objava mu više nije dolazila i on je iz čežnje i iz Žele, dakle, za objevom bio uznemiren, čak se peo na, brda i tražio izlaz i tako dalje. Onda mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao ponovo Meleka Džibrila koji mu objavio sura, suru Mudefir, ja ejuhel Mudefir kum I kažu islamski učenjaci, e, o ti pokriveni ustani i opominje. I kažu islamski učenjaci da je sa ovim prvim ajetima poslanik postao, ili Muhammed Ali sam postao vjerovjesnik sa ajetima i sure Iqra bismi rabbike postao je vjerovjesnik. A vjerovjesnik je ma, manja ili niža, niža merteba, niži stepen od poslanika. A sa riječima ja ejuhel defir o pokriveni ustani i opomeni postao je poslanik. Postao je poslanik. Jer vjerovjesnik slijedi vjerozakon onoga koji je bio prije njega od Allaha poslat i ništa ne mijenja. A poslanik, on dolazi sa novim propisima. I veliki poslanici su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed sallallahu, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. E, <clears throat> Zatim nakon toga također veoma je bitno i važno ovaj, e, znati da je objava e, duhovno stanje, da je, da je duša ta koja prihvata objavu i koja stupa u kontakt sa Melekom, Melekom Džibrilom, a nije, to, a nije to neko psihičko stanje kako su primjera radi pokušali da prikažu orientalisti i oni koji, žele da ubace sumnju u e, vjerovanje muslimana, da je to nešto što e, psihičko stanje koje čovjek doživi i onda dobije neko otkriće i otkrovenje i tako dalje. Dakle, to nije, to nije dakle, ovaj, tačno, već je to poseban odnos između duše e, osobe koju uzvišnjava odabrao za poslanika i e, poslanike ili zislanike na nebesima, to jeste Melek, Melek e, Džibril. I naravno, nakon ovoga dolaze, dolaze ovaj, redom ajeti i nove objave, novi zadaci, ali ovo su, braćo i sestre, trenuci koji su napravili prekretnicu u čovječanstvu. Da ovo su najsrećniji trenuci za umet Muhammeda Sosim, za, za čovječanstvo općenito. Jer eh, u ovim momentima je ovaj, eh, počelo, počelo se mijenja stanje i nikada više nije bilo stanje isto poslije ovog događaja jer došlo je svjetlo sa nebesa, Allahov u riječ, a oni koji poznaju Allah i njegova svojstva i njegove riječi, oni znaju koliko to, koliko ovaj, e, vrijedi, a oni koji ne znaju, oni ne mogu, ne mogu ovaj, da procijene i ne mogu nikada shvatiti vrijednost e, ovih ajeta i ovoga događaja. Danas Allah učini od istinskih sledbenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da učini od onih koji izgrađuju sebe, e, svoj karakter, svoj moral i koji se napajaju sa čistog izvora E, njegovog sunneta i da ustraju na tom putu sve dok ne sretnu svog gospodara Allaha Žešanova, on sa njime da bude zadovoljan. Barakallahu fikum, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala